tutibagiye gukingira ishyamba cimeza rya kibira ubona ko kudakingira ibidukikije ataho bitandukaniye no kwisamburira ko aho usanga utarumviriza ikiganiro nkingira ngo uhaze c'uwo mugambi ngo nawe ujiju ngo nkingira ngo uhaze ego cane nkingira ngo uhaze ni ikiganiro c'umugambi rifu wa adra burundi muri ico kiganiro abarimyi na cane cane abarimyi b'imboga n'ivyamwa begereye ishyamba cimeza rya kibira barahungukira ubumenyi mu bijyanye n'ingene bojana n'ihindagurika ry'ibihe bakagwiza umwimbu kirabayagira kandi ku neza yo gufungura imboga n'ibyamwa ku buhinga bwo guhingura no kuronderera isoko umwimbu wabo w'imboga n'ibyamwa ntingira ngo haze mugitegurirwa na adara burundi mukagishikirizwa n'isamirizi y'uburundi radiyo agakiza nkingira ngo uhaze ukaba giteguriwe nanjye kanese pablo fadika nije na samuel niyitunga ku kuizina ja adra burundi uyu munsi rero tukazahusha imikira ku bworozi bw'inzuki umwuga nubwo bigaragara ko hari abari ko barijukira kuwukora ku buryo bwa kijambere hari n'abatari bake bacegeka mu mashamba n'ayakingiwa kirimo none abavumbi begera ishyamba rya kibira boba bakora gute uwo mwuga wabo ariko kandi hari na bagenzi bacu bari ku rubuga hari Gilbert Citegetse hariya imusigati na Eli bigira Bigirindavyi hariya ibukeye nabo nyine baraza kutwakura kugira batubwire abavumbi canke bari mashira hamwe bari kumwe nabo ingene bari ko barakora ico gikorwa twibutse ko ariko badukurikirana ubu uriko mu hinga bw'ivyuma ari Eric Uwimana mukanya rero duca twinjira mu kiganiro nyezina sangwa muri sanze 꼬리 라디오 이상가리로 nuko rero wabyumvise ko dugiye gushimikira ku bworozi bw'inzuki ubworozi usanga mbere bakorera mu mashamba aho usanga n'amashyamba cimeza n'ibibira aya mashamba akingiwe abahegereye bakorera bene uwo mwuga tubanze tubaze kumbure uyu eh, eh, mabure utubwire kumbure ibijyanye n'uwo mwuga wo kwegeka umwuga w'abavumbi ingene uba wifashe muri rusange murakoze kumpa ijambo umwuga w'ubuvumbi mu burundi gushyika uno munsi novuga nti ni umwuga utaratera imbere cyane urabye abantu basanzwe bawukora kandi ukaraba n'ibijyanye n'amategeko byoba biwugenga mhm. uri kuraraba ahanini abavumbi bakoresha bwa buryo bwa kera uca wumva yuko hariho uburyo hariho imigwi ibiri y'abavumbi hariho abavumbi bakoresha uburyo bwa kera n'abavumbi bakoresha uburyo bwa kijyambere mhm. eh, abo bavumbi bakoresha uburyo bwa kera barahomba cyane kuko bafise umwimbu mukeya cyane abavumbi bakoresha uburyo bwa kijambere nabo bahafitiye inyungu nini kuko barunguka cyane bakura akunguko kanini urabye abavumbi eh, bagikoresha uburyo bwa kera ingene basanzwe bakora hari n'undi mugwi w'abavumbi abavumbi mugugira gatatu oya ni nk'ubundi buryo umuntu ashobora gushyira mu migwi abavumbi mhm. hariho abavumbi babikora Eh, kukwinezereza kwinezereza ku kwiryohera ubuvumbi atari bwo amaso mhm. bamwe bita mu gifaransa ba amateri mhm. nabo nyene nta mwimbu munini y'abaronka kuko e, hariho abashyiraho igiti bakagumizayo mm. n'abandi ashyire kugira ngo azorindire ko zijyayo hamaca agenda akureyo atahane mm. e, reka kumbura imbere ko tuza gushikira ingene ubu mworozi w'inzuki yobikora n'ubwo yobikorera muri ayo mashyamba mugabo akamenya ko ateza kubahiriza amashamba kuko nayo agaruka mu nyuma akamugirira neza tubanze tubaze uyu asanzwe ari muri amashyirahamwe y'aborozi b'inzuki hambere twabaza ibiti bakuye mu myongo mhm. tukagenda twabibaza mu kibira tukaca twegeka mu kibira nyene mhm. ariko aho tuboneye yuko tangiye kuza turumva mugambe bankingira nkaza huziye inzuki twaciye tuzikura mu kibira tuca turazizana kilometero mirongo itatu uva mu eh, kibira mu gihugu ahajewe ah, kumbure nk'umuntu ategereye hiya kibira yego umubwiye neza uwo nkingira ngo uhaze ntirahaze umugambi nturahaze eh. mugabo ahembere wewe nka bucumi yabigize nk'umwegetse nk'umuvumbi uravuye hajya hafi y'ikibira hajya umusigati urije ndagiye kwegeka ngo no gukurikirana izi nzuki zanje byagenda gute mwabikora gute mwaca hehe ubu ikibira nicyo kiduha amagara meza kubera kiduha umuntu imvura imvura itaguye inzara yocifata indibaza mwarumvise mu kirundo ivyabaye tireri kibira nici wacu nico kidutungiye ubuzima abantu rero bamwe bamwe gatangira kuza baravyumva ngo none two twokwinzira gute ngo miryo sirahamwe yego niho mwaronka rero umwimbo munini umwimbo twarawuronka ariko mugabo twarabura isoko dusoreramo kandi kugeza n'ubu iki gihe nta soko turanaronka itomo ariko dufatiye ku mwimbo aha mwariko mukorera mwege kajya ku biti n'uyu munsi kumwe mvuga muti twisunuriye buke buke nubwo turashika ku yakijambere neza ariko turamaze kubona intambwe ni hehe umwimbo baguma batwigiza muri nkingira nkahaze ko hazogera igihe isoko ibonekane y'ubuki kuko ubu nta soko turonka hama icya gatatu ni uko boza hamwe tukaza turafasanya hazogera igihe dusange turosa akaruso kandi tukaronka n'amagara meza kubera atamuntu azoba yasubiye mu kibira mu minsi iheze mwarabona ukuntu ikibira gisha cyane abahegereye bobo bavuga bati eh, ikibira ati ukiri kuraba ikibira ni nk'umutaka ti hejuru kirambaye mugabo hasi nticyambaye ni kuvuga ikibira cyariko kiragenda kandi mu bari bakibangamiye iyo bagiye kororerayo inzuki ubwabo Eh, nta buhinga bwa kijambere bari bafise naho nka mugabo eh, ko barose inyigisho kandi bagakorana n'amashyirahamwe nize yuko imbere imbere ari heza eh, ibyo bikoresho bakoresha cyane cyane ayo mafumba byaraturira mhm. hariho n'ibindi imigenzo ni myinshi hariho n'abagenda baranywa agatabi agaterera hasi katarahera neza naho nyine kagaturira erega ibidukikije mhm. si gusa hajya hari ibikoko mhm. ibyo bikoko nabyo murazi yuko ibikoko bibonye abantu biriruka biruka cyane ni ukuvuga biba bitewe mu nzu yabyo eh, ubwo bworozi rero bw'inzuki eh, bubandanije bukorerwayo bica byumvikana yuko ikibira kiba kibaye eh, ahantu hakingiwe ntikiba kigikingiwe kubera hariyo ibikorwa bisanzwe birangurirwayo mhm. yego hari kumbure uretse baba basanga bakoresha n'ibitiba hari usanga n'inzuki zatashe kumbure nko mu giti burya bavuga nko mu bihororokana kazatasheho mm. eh, ibi byo byo hari icyo byonona kumbure aho hambere agiye no eh, agiye kuzirondera mm. naho bihera mhm. naho bihera kuko iyo bari kubarinjirayo gutyo barageragezwa mbega hoho amenya aho zatashe gute amenya gute ati aha urumva ni uruhigi baba ni nk'uruhigi baba bagize kandi rega mm-hmm. ingenzi ’imihana niyo nzanye y'amazimwe kandi ntawe ugenzwa na kamwe aragenda agashikayo akageragezwa n'ibindi ugasanga ariko yonona n'ibyo bindi kuko avuga ati tugiye inyuma naho zitaha si nkaho zoba imizinga yo biri mu kibiri hagati eh, hmm. turabiyumvira ko kuko burya aborozi b'inzuki uri kuragira uraraba mu burundi twese n'abatava ku nkengera za kibira twakuze ubworozi bw'inzuki bukogwa hmm. kandi ntibwakorerwa mu mashyamba akingiwe inzuki zarataha nta nkoma nta ngorane zahaba gusa abo borozi b'inzuki begereye ikibira ni uko bo bakuze Eh, ikibira ata amategeko manini yo kubabuza kwinjirayo ahari mhm. wamengo kwinjira n'ibisanzwe inzuki kandi zirakunda ahantu hatekanye ahantu hari amashamba zaca zijayo ugasanga zibereye mu mabuye zibereye mu biti atankomanzi zumvikana yuko kujya gushyira muzinga zaca zaranyaruka mugabo iyo si iyo icyo si gituma eh, bojana imizinga yabo cyane mu kibira no gushira inyuma y'ikibira zirataha zirataha bivana n'ubuhinga bwabo baba bakoresheje eh, si ngombwa ngo barinde gushyira mu kibira kugira ngo zitahe kugabanuka k'umwimbu yakivuze ko nawe nyine ati umwimbu eh, ziri mu kibira hari igihe usanga umwimbo uba mwinshi birumvikana kuko hari amashurwe menshi mhm. hari amashurwe menshi inzuki eh, ziraronka aho zidaha atangorane kandi zagize ibirometero byinshi mhm. mugabo iyo si yomvo kuko n'abavumbi bo mu kumoso no mu kirimiro no mu bututsi no mu mugamba eh, barafise umwimbu bararonka umwimbu kandi mhm. eh, vya bihoke batera birafasha abenegihugu bikongera bigafasha eh, n'inzuki mhm. kuko hari isano rininiya hagati yibitegwa n'inzuki ifitaniye imigenere minire aba numvise ngo batangwe gutwara agafu n'isukari hafi ngo y'imizinga aho bayikuriye mu kibira ibyo birimo mu buhinga bushasha bw'ubworozi bw'inzuki yo gukingira ibidukikije na cyane cyane ishamba rya kibereka mu buhinga bw'ibyuma batumirira amate mugaje dugaruka kumbure ingene bo bariko bavyifatamwo mu gukingira kwirya kibira hajye musigati Masaren Production bacegeka mu mashamba n'ayakingiwe arimo turutse ko eh, turi kumwe na Bucumi Aloyize ni umunywanyi w'ishyirahamwe duteza imbere ivyamwa risanzwe rikora n'ubworozi bw'inzuki yakora n'umugambi eh, nkingira ngo uhaze ni ku musozi wa Ruvyimvya muri komine Musigati intara ya Bubanza tugombe kandi nagira neza Aimable umutunganyabikorwa amashyirahamwe eh, atari make yaramaze gutangura kugira imizinga mugabo nka benshi bafise iyi mizinga y'ikirundi n'abandi benshi turiho turabahimiriza kugira babandanye bayigwiza kugira ngo uyu mugambi ngira ngo haze waramaze kubemera yuko amashyirahamwe azoba yitunganije neza mu by'imizinga nubwo bazoba bafise iy'ikirundi baronsa iy'ikizungu kugira ngo nabyegeka ku mugamba ahantu hegereye nyine ku kibira ku mugamba yego zikagenda zikaza kurondera amashugwe mu ishyamba zikongera zikayanjya mu gihugu mhm. hanyuma twaronka ubuki icyo gihe mm. eh, none ubu rero ubuhinga bwaraje ubu imizinga ya kijyambere wowe ufise ingahe uyu no munsi uyu no munsi eh. ubu ntawe ndagira umugambi w'ikirundi mm, ariko uriteguye kugurira kijambere witeguriye gute kugira ngo uve muri bya bindi byaho hambere usimbire mu bya none ubu ndiko ndabyiga turi kumwe n'abafundi biga barayikora mm. kugira ngo iyo mizinga ya kijambere tuyikoreshe mhm. kugira ngo izo nzuki ziri mu mizinga y'ikirundi kugira ngo zije zishyira mu mizinga ya kijyambere yego abo bakwegereye kumbura hari icyo ubona bamaze kungura gusumba wowe gikoresheje y'ikirundi yego kuko baronka ubuki bukwiriye bungana nka gute nko ku muzinga umwe nko ku muzinga umwe urashobora kuronka nk'ibase yuzuye ubuki mm. ariko mu minsi yahera nashobora kuronka nk'agasafuriya mm. yego mm. bacana muri baca mu rwanda yego baca mu hamwe ejo cyangwa hirya y'ejo nkingira ngo uhaze basiga kumbura aho mugejeje uno munsi eh. mwiteguriye gute kugira ngo nitwahaca rero dusange ari amahoro n'umutekano mu bijyanye no gukingira icyo kibira n'umwimbi wagwiriye mu bijyanye n'umwimbi w'inzuki turabyiteguye cyane kuko mwabitwigishije gute mwabitwigishije ukuntu twakora imizinga ya kijyambere hmm. tukazorora hmm. tugatera amashugwe hmm. tukongera tukarondera ibyo kuzigaburira nk'ubu muci tukarondera amazi tugashyira ku mizinga tukazubakira hanyuma tukajya tuhakurikirana neza turaba indwara zodutera mm. yego domise abantu mwamye mukorera mu kibiri iyo bababwiye kukivamwo umengo baraba barabateye urushinge niko novyita mwe mwavyakiriye gute babwiye ngo muje kororera inyuma y'ishamba rya kibiri urabona leta yivuze ati ibintu bikwiye guhinduka natwe turaheza tukabihindura mhm. kuko bateza bakatwigisha ukuntu tuzobigenza mhm. Mhm. yego reka ngira ngo Julivera duhe ubundi muvumbi bari kumwe na baca mu gwanko nawe tubwire ko umburesha gusanga hari byo ubugiye yakoresha baca mu gwanko atakoresha kubera umukenyezi atazi guhakura hagenda umuntu w'umugabo hmm. bamuvuga ngo ni kubera iki kumbura abakenyezi batajamwo mu ibyo by'ubuvumbi kubera kuva kera ntabyo bamenyereye ariko mugabo murabona ngira ngo hamwe ejo cyangwa hirya y'ejo ubu buryo bwa kijambere bwubashwaramwo hari icyo hinduka mufatiye ku mwimbo umurongo uno munsi ve mu kibira aho mwahora bakura umwimbu munini w'ubuki bakaza inyuma yacu twumvise ko umenga umwimbu ntubushikira umworozi yakoreye mu kibira mm. aho ashikiza wa muzinga mm. muba mwaharinganije mhm. umukenyezi akamufasha kuringaniza kubera umukenyezi atinya inzuki mm. ariko aregeka buca wegera nyuma eh, abakenyezi bagenzi aba ariko barafise abagabo babo begetse mu kibira sinobamenya yego eh. hmm. kumbe ngira ngo kiri biracafise uwundi nk'umwegesi nk'umu muvumba umwe gusa tuce tusimbira kumbure harya ibukeye naho jiribere yego hari uwundi muvumbi muri kumwe ngaho eh, kugira ngo ntizishoke zica ziguruka mm. uyu munsi rero mu bigenza gute aho mumaze kunywanira n'umugambi nkingira ngo uhatse ubu aho batwigishirije ingene dushobora kubikora tutarinze gukoresha ayo mazi mm-hmm. ubu biradufasha cyane kugira ngo dushobore kuzegeka atangorane mm-hmm. eh, mbega nawe ntiwigeze wororera mu kibira no gukingira icyo kibira bo ikintu tuba twitegura kugira uyu mugambi ngira ngo haze umaze kugenda yego ubu baza bashinze amakoperative mhm. kandi amakoperative akomeye kugira ngo uyu mugambi ngira ngo haje umaze kugenda mhm. bazobe nabo ubwabo bashoboye kwitunganiriza ibikorwa byabo ubwabo ahubwo bafashe n'ayandi makoperative azoba ariko aravuka bafashe nabo mu bindi nabo batashoboye mhm. eh. hari abiyumvira gushinga koperative izokora ibijanye n'ubuvumbi yego nk'akarorero hari ishyirahamwe riri ku mutumba wa rugeyo mhm. iyo koperative yo yahisemo ko yoshimikira ku burimyi n'ubworozi ni ukuvuga uburimyi bw'ibitero bw'imboga bace borora eh, inzuki mhm. n'ibindi bitungwa bito bito mm. eh, nabo bo baramaze kugera ku rugero runini ko baramaze kugera ku mizinga iriko irarenga mirongo itanu y'ikirundi y'ikirundi mugabo wumva mm. nabo ntibararonka iy'ikizungu mugabo turiko turizeye ko uyu mugambi nkingira muhazo bafata mu mugongo mu kubaronsa iyo mizinga y'ikizungu mm-hmm. kumbure n'uburyo buryo bwa nkingira ngo haze buzoba butaraboneka ngira ngo nabo nyene bazoba bariyungunganya mu mukurindira yuko eh, eri bigira ndavyagibuke bwa murambya nabo twakura Eh, kandi mbere yuko nshika kwa bucumi yaruyize nsubire ajya kwahigira neza aimable eh, ati hari yumvise asa n'uwo shimikira ko kuri bajya hari akantu numvise nogorora gatoyi hmm. uyu mugambi nkingira ngo haze eh, ni umugambi waje ufasha cyane abantu bose mhm. abagore abagabo n'abana mhm. kandi n'ikigo sepereka kiriko kirigisha cyarashize ingufu cyane ku bakenyezi imbere ku mhm. bakenyezi mhm. Eh, ahari ingufu cyane z'ubworozi bw'inzuki ni uko ubu bworozi bw'inzuki ushobora gukorwa n'abantu bose umwana akabukora umukenyezi akabukora eh, umugabo akabukora mbere aho twe twagiye aho twaciye ngira hangomvye gukebura aderaida ngira yaba yazibagiye aho twagiye duca abakenyezi benshi barumviriza cyane kuko babonye amabanga menshi yaranyegejwe amaguru n'amaboko ariko aba bavumbi baba bunyoye ni bavuga ati seperekije gukuraho ya mitiro yacu oya oya ubarajijutse kuko twarice turaganira mbere n'ibijyanye n'imiziro ibijyanye n'ubuvumbi mm. turaraba barambwira imigenzo bafise nanjye ndababwira imigenzo iri yomva mm. n'iyindi migenzo numvise nca dusanga iyo migenzo ntinahuye mm. none ko igikorwa ari kimwe imigenzo ntihure kubigisha bakanyugwa ikigira kabiri mu nyigisho kandi n'umugambi nkingira ngo uhaze nawe nyine eh, uhagaze ko mhm. hari ikibazo bakemuye baca inda ishonje ntiyumva mhm. hariho abasambura ibidukikije kubera ubukene nayo mu nyigisho umugambi uhagaze ko hariho gukemura n'ikibazo cy'ubukene hariho n'ibindi tutagiye turagaruka ko cyane ngira ngo eh, turaza kubigaruka ko akanya n'akanyene ariko ndavuga nti muri bijya bikoresho bya kijambere rero bikenegwa muri ubworozi nta eh, biti nta bidukikije mm. barinda kuyikorako oya mhm. eh, ubworozi bwa kijambere bw'inzuki mu gace gore hama ibitegwa bikabona kugwira hama igihe inzuki ziba ziriko zikora icyo gikogwa. ubwazo nazo ziba ziriko zironderera ibyo zirya burya mm-hmm. buki gukora burya buki mm-hmm. ziba ziriko zirironderera eh, ibyo zirya mukuru w'aborozi umukuru uh, w'aborozi yashitse ijya fumba ya, ya kijambere mm -hmm. ntaco yonona kuko naho utereka hasi nta eh, kintu na kimwe yonona mm -hmm. ko ubworozi bwa kijambere mm -hmm. ahubwo sinzi ngira mhm. ngo aratubwira iyo babugejeje cyane mu hamwe ryabo mhm. ubundi ni bwiza cyane kugira ngo dukingire ibiduki ibintu by'imitima ibisekera abongira nabo muri kumwe mu runani kuko aroyizi w'imusigati twumvise n'abandi bakuye kuri telefone baracakoresha ya mizinga y'ikirundi ego nabo turi kumwe mu runani mhm. muri federasiyo nibo basanzwe babitse mm. mwebwe mubona ibyo mukora rero bikingira gute bidukikije mugereranije n'ingene aba bakora ibya kirundi bagikora eh, mu bisanzwe ko twabibonye hanze mhm. mu bindi bihugu mhm. inzuki nicyo kintu cya mbere gifitiye akamaro abenegihugu ati gute uruyuki Nigo rubangurira ibiterwa mhm. uruyuki nirwo rutuma ibitegwa bigira imizi myiza mhm. bigatuma natwe abantu turonka ibyo dufungura mhm. uruyuki rurafise akamaro kenshi ku bantu cyane cyane murabona ubuki burafise icyo buvura ku muntu reka nta kintu na kimwe mu nzuki gihari gitakara mu nzuki yego aba rero bakiri muri ubwo buryo bwa kera ko baba ari hafi mwebwe mubona mwofasha gute kugira ngo nabo bashobore gutangushika kuri iyo ntambwe y'iterambere eh, ubumenyi twaronse dushaka kubwigumiza ko mhm. eh, dutegereza kubasanga aho bari mhm. tukabibigisha atatu dusabye mhm. nkuko twahora dukorana na Adra na Sepreka na Onidi n'abandi benshi atakubwira ngo umuntu um, ingorane dufite nka mu Burundi umuntu afise umugambi ko umaze kwereka uwundi eh, uko yorora ubuhinga bwa kijambere na acagira ishaka nobaha akarorero kamwe igitiba cha kirundi iyo uhakuye wakuye ibimamara mhm. eh, inzuki cyazisubira kuruha ko cya gishashara kiba cyavuyeyo ikimamara mhm. mugabo umuzinga wa kijyambere mhm. iyo uhakuye utwara imashini igakwega uyabuke yama bya bishashara bikagumayo zizisigara zivomera ubuke nazo nyene ntizisubira kuruha cyane murazi ko zisanzwe zikazwa n'urupfu masanganya abantu bapompa eh ni n'indwara zisanze zigwaye mm-hmm. kandi iyo zagiye kudahananye zirahura n'abagizi ba nabi badishiramo ibirori n'abagira gute cinq 5000 6000 murakoze yego Samuel kumbure kugira ngo turabe dusimbiza turabe icyo kugwa kugira ngo uyu mwuga w'ubworozi bw'inzuki utera imbere eh, kingira ibidukikije mm, mm, mm. hariho utubazo kumbure wateguye abatwumviriza ah, bumva ingene bashobora kutwishyura baje mm-hmm. dusimbira ku muntu wese ingene twakora kugira ngo banywanishe uyu mwuga wabo n'ibidukikije n'ibihungabana yemwe yemwe abikika inyuma y'uruyuki ngo nabakunzi bago n'abarabakunzi b’inda bagashiririka amashamba asharizishi agashira ibihe ku murongo bamenye ko bariko bakora imana mu jisho uruyuki ntiruvuna ruravura ntawo ruvuma mu bijyanye n'umwuga w'ubworozi bw'inzuki kirazira ngira ngo yumvise icyo kivuga nibaza ko yabyumvise reka rero bari hano duce dusozerera kino kiganiro nkingira ngo uhaze twari ko dushimikira ku bworozi bw'inzuki nshimire aba twafatikanije kuremesha kino kiganiro igira neza aimable umutunganyi w'ibikorwa mu kigo